Pars sexagesima tertia Vulgate Clementine. Hec transcriptio a Societate Libri Voce facta bono publico usui est. Liber Psalmorum. Psalmus primus. Beatus vir qui non habit in consilio impiorum et in via peccatorum non stetit et in cathedra pestilentiae non sedit sed in lege domini voluntas eius et in lege eius meditabitur die ac nocte et erit tanquam lignum quod plantatum est secus de cursus aquarum quod fructum suum dabit in tempore suo et folium eius non defluet et omnia quae cumque faciat prospera buntur. non sic impii non sic Sed tanquam pulvis quem proicit ventus a facie terre Ideo non resurgent impii in judicio neque peccatores in concilio iustorum Quoniam novit Dominus viam iustorum et iter impiorum peribit Psalmus secundus Quare fremuerunt gentes et populi meditati sunt in ania astiterunt reges terre et principes convenerunt in unum adversus dominum et adversus Christum eius dirum pamus vincula eorum et proiciamus amus a nobis iugum ipsorum qui habitat in celis irridebit eos et dominus subsannabit eos tunc loquetur ad eos in ira sua, et in furore suo conturbabit eos. Ego autem constitutus sum rex ABEO super sion montem santum eius, predicans PRECETTUM eius. Dominus dixit ad me, filius meus est tu, ego odie genui te. Postula a me, postula a me, et dabo tibi gentes hereditatem tuam et possessionem tuam terminos terre reges eos in virga ferrea et tanquam vas figuli confringes eos et nunc reges intellegite erudimini qui iudicatis terram servite domino in timore et exultate ei cum tremore apprendite disciplinam ne quando ira scatur dominus et pereatis de via iusta cum exarserit in brevi ira eius beati omnes qui confidunt in eo psalmus tertius psalmus david cum fugeret a facie absalom filii sui domine quid multiplicati sunt qui tribulant me multi insurgunt adversus me multi dicunt anime me non est salus ipsi in deo eius tu autem domine susceptor meus es gloria mea et exaltans caput meum voce mea ad dominum clamavi et exaudivit me de monte santo suo ego dormivi et soporatus sum et exurrexi quia dominus suscepit me non timebo milia populi circumdantis me exurge domine salvo me fac deus meus quoniam tu percussisti omnes adversantes mihi sine causa dentes peccatorum contra i visti domini est salus et super populum tuum benedictio tua psalmus quartus in finem in carminibus psalmus david cum invocarem exaudivit me deus iustitiae me in tribulatione dilatasti mihi miserere mei et exaudi orationem meam filii hominum usque quo gravi corde ut quid di legitis vanitatem et quaeritis mendacium et scitote conia mirificavit dominus santum suum dominus exaudiet me cum clamavero ad eum ira scimini et nolite peccare quae dicitis in cordibus vestris incubilibus vestris compungimini sacrificate sacrificium justitiae et sperate in domino multi dicunt qui sostendit nobis bona signatum est super nos lumen vultus tui domine dedisti latitiam in corde meo a fructu frumenti vini et olei sui multiplicati sunt in pace in idipsum dormiam et requiescam coniam tu domine singulariter in spe constituisti me psalmus quintus in finem pro ea quae hereditatem consequitur psalmus david verba mea auribus percipe domine intellige clamorem meum intende voci orationis me rex meus et deus meus quoniam a te orabo domine mane exaudies vocem meam mane astabo tibi et videbo quoniam non deus volens iniquitatem tu es neque habitabit justa te malignus neque permanebunt in iusti ante oculos tuos. O disti omnes qui operantur iniquitatem, perdes omnes qui locuntur mendacium, virum sanguinum et dolosum abominabitur dominus. Ego autem in multitudine misericordia tua introibo in domum tuam adorabo a templum sanctum tuum in timore tuo domine deduc me in justitia tua propter inimicos meos dirige in conspectu tuo via meam quoniam non est in ore eorum veritas cor eorum vanum est sepulcrum patens est guttur eorum linguis suis dolose agebant iudica illos deus decitant a cogitationibus suis secundum multitudinem impietatum eorum expelle eos quoniam irrita verunt te domine et latentur omnes qui sperant in te in aeternum exultabunt et habitabis in eis. Et gloria buntur in te omnes qui diligunt nomen tuum. Quoniam tu benedices justo. Domine, ut scuto bone voluntatis tue coronasti nos. Psalmus sextus. In finem in carminibus. Psalmus David pro octava Domine ne in furore tuo arguas me neque in ira tua corripias me miserere mei domine quoniam in firmus sum sana me domine quoniam conturbata sunt ossa mea et anima mea turbata est valde sed tu domine usque quo convertere domine et eripe animam meam salvum me fac propter misericordiam tuam quoniam non est in morte qui memor sit tui in inferno autem quis confitebitur tibi laboravi in gemitu meo lavabo per singulas noctes lectum meum lacrimis meis stratum meum rigabo turbatus est a furore oculus meus inveteravi inter omnes inimicos meos discedite a me omnes qui operamini iniquitatem quoniam exaudivit dominus vocem fletus mei exaudivit Dominus de precationem meam Dominus orationem meam suscepit et rubescant et conturbentur vehementer omnes inimici mei convertantur et erubescant valde velociter Psalmum septimus Psalmus David quem cantavit Domino pro verbis cusi filii Iemini Domine Deus meus in te speravi. Salvum me fac ex omnibus persequentibus me et libera me. Ne quando rapia tot leo anima mea, dum non est qui redimat neque qui salvum faciat. Domine Deus meus, si feci istud, si est iniquitas in manibus meis, si reddidi retribuentibus mihi mala decida merito ab inimicis meis inanis persequatur inimicus animam meam et comprehendat et conculcet in terra vita meam et gloria meam in pulverem deducat exurge domine in ira tua et exaltare in finibus inimi corum meorum et exurge domine deus meus in praecepto quod mandasti et synagoga populorum circundabit te et propter in altum regredere dominus iudicat populos iudica me domine secundum iustitiam meam Et secundum innocentiam meam super me consumetur nequitia peccatorum et diriges iustum scrutans corda et renes deus iustum adiutorium meum a domino qui salvos facit rectos corde deus iudex iustus fortis et patiens nunc irascitur per singulos dies Nisi conversi fueritis, gladium sum vibrabit, arcum sum tetendit et paravit illum, et in eo paravit vasa mortis. Sagittas suas ardentibus effecit. ecce parturit in justitiam, concepit dolorem et peperit iniquitatem. Lacum aperuit et effodit eum, et incidit in foveam quam fecit. Convertetur doloreius in caput eius, et in verticem ipsius iniquitas eius descendet. Confitebur Domino secundum justitiam eius, e psallam nomini Domini altissimi. Psalmus octavus, in finem pro torcularibus, Psalmus David. Domine Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra. Quoniam elevata est magnificentia tua super celos. Ex ore infantium et lactentium perfecisti laudem propter inimicos tuos ut destruas inimicum et ultorem quoniam videbo celos tuos opera digitorum tuorum lunam et stellas quae tu fundasti quid est homo quod memores eius aut filius hominis quoniam visitas eum minuisti eum paulo minus ab angelis gloria et honore coronasti eum et constituisti eum super opera manuum tuarum omnia subiecisti sub peribus eius oves et boves universas in super et pecora campi volucres celi et pisces maris qui perambulant semitas maris domine dominus noster quam admirabile est nomen tuum in universa terra Psalmus nonus In finem pro occultis filii Psalmus David Confitebor tibi Domine in toto corde meo narrabo omnia mirabilia tua letabor et exultabo in te Psalla nomini tuo altissime in convertendo inimicum meum retrorsum in firma buntur et peribunt a facie tua. Quoniam fecisti judicium meum et causa meam, sedisti super tronum, qui judicas justitiam. Increpasti gentes et periit impius, nomen eorum delesti in aeternum et in saeculum saeculi. Inimici defecerunt frame in finem, et civitates eorum destruxisti. Perit memoria eorum cum sonitu, et dominus in aeternum permanet. Paravit in judicio tronum suum, et ipse judicabit orbem terre in equitate, judicabit populos in justitia. Et factus est dominus refugium pauperi, adiutor in opportunitatibus in tribulatione et sperent in te qui noverunt nomen tuum quoniam non de reliquisti quaerentes te domine psaldite domino qui habitat in sion annunciate inter gentes studia eius coniem requirens sanguinem eorum recordatus est, non est oblitus clamorem pauperum. Miserere mei domine, vide humilitatem meam de inimicis meis, qui exaltas me de portis mortis, ut annunciem omnes laudationes tuas in portis filie sion exultabo in salutari tuo in fixe sunt gentes in interitu quem fecerunt in lacuo isto quem absconderunt comprehensus est pes eorum cognoscetur dominus judicia faciens in operibus manum suarum comprehensus est peccator convertantur peccatores in infernum omnes gentes quae oblivi scuntur deum quoniam non in finem oblivio erit pauperis patientia pauperum non peribit in finem exurge domine non confortetur homo iudicentur gentes in conspectu tuo constitue domine legislatorem super eos ut sciant gentes quoniam homines sunt ut quid domine recessisti longe despicis in opportunitatibus in tribulatione dum superbit impius incenditur pauper comprehenduntur in consiliis quibus cogitant quoniam laudatur peccatur in desideriis animae suae et inicus benedicitur exacerbavit dominum peccator secundum multitudinem ire suae non queret non est deus in conspectu eius inquinate sunt vie illius in omni tempore auferuntur iudicia tua a facie eius omnium inimicorum suorum dominabitur dixit enim in corde suo non movebor a generatione in generationem sine malo cuius maledictione os plenum est et amaritudine et dolo sub lingua eius labor et dolor sedet in insidiis cum divitibus in occultis ut interficiat innocentem oculi eius in pauperem respiciunt insidiatur in abscondito quasi leo in spelunca sua insidiatur ut rapiat pauperem rapere pauperem dum atrait eum in laqueo suo humiliabit eum inclinabit se et cadet cum dominatus fuerit pauperum dixit enim in corde suo oblitus est deus avertit faciem suam ne videat infinem exurge domine deus exaltetur manus tua ne oblivis caris pauperum propter quid irritavit impius deum dixit enim in corde suo non requiret vides quoniam tu laborem et dolorem consideras ut tradas eos in manus tuas tibi de relictus es pauper Orfano tu eris adiutor, contere bracium peccatoris et maligni, quae retur peccatum illius et non invenietur. Dominus regnabit in aeternum et in saeculum saeculi. Peribitis gentes de terra illius, desiderium pauperum exaudivit Dominus preparationem cordis eorum audivit auris tua iudicare pupillo et humili ut non aponat ultra magnificare se homo super terram psalmus decimus in finem psalmus david in domino confido comodo dicitis ANIME meae transmigra in montem sicut passer quoniam ecce peccatores intenderunt arcum, par averunt sagittas suas in faretra, ut sagittent in obscuro recto scorde, quoniam que perfecisti destruxerunt. Justus altem quid fecit? Dominus in templo sancto suo, Dominus in cielo sede seius, oculi eius in pauperem respiciunt palpebre eius interrogant filios hominum dominus interrogat iustum et impium qui autem diligit iniquitatem odit animam suam fluet super peccatores laqueos ignis et sulfur et spiritus procellarum pars calicis eorum quoniam iustus dominus et justitias dilexit equitatem vidit vultus eius psalmus undecimus in finem pro octava psalmus david salvo me fac domine quoniam defecit sanctus quoniam diminuta sunt veritates a filiis hominum vana locuti sunt unus quisque ad proximum suum labia dolosa in corde et corde locuti sunt disperdat dominus universa labia dolosa et linguam magniloquam qui dixerunt linguam nostram magnificabimus labia nostra a nobis sunt quis noster dominus est propter miseriam inopum et gemitum pauperum nunc exurgam dicit dominus ponam in salutari fiduci aliter agam in eo et loquia domini et loquia casta argentum igne examinatum probatum terre purgatum septuplum tu domine servabis nos et custodies nos a generatione hac in aeternum in circuitu impii ambulant secundum altitudinem tuam multiplicasti filios hominum psalmus duodecimus in finem psalmus david usque quo domine oblivi sceris me in finem usque quo avertis faciem tuam a me Quandi u ponam consilia in anima mea dolorem in corde meo per diem usque quo exaltabitur inimicus meus super me respice et exaudi me domine deus meus illumina oculos meos ne unquam obdormiam in morte ne quando dicat inimicus meus prevalui adversus eum qui tribulant me exultabunt si motus fuero ego autem in misericordia tua speravi exultabit cor meum in salutari tuo cantabo domino qui bona tribuit mihi et psalam nomini domini altissimi psalmus tertius decimus infine psalmus david dixit in sapiens in corde suo non est deus corrupti sunt et abominabiles facti sunt in studiis suis non est qui faciat bonum non est usque ad unum dominus de cielo prospexit super filios hominum ut videat si est intelligence aut requirens deum omnes declina verunt simul inutiles facti sunt non est qui faciat bonum non est usque ad unum sepulcrum patens est gutur eorum linguis suis dolose agebant venenum aspidum sub labiis eorum quorum os maledictione et amaritudine plenum est. Veloces pedes eorum effundendum sanguinem, contritio et infelicitas in viis eorum, et viam pacis non cognoverunt. Non est timor Dei ante oculos eorum, non ne cognoscent omnes qui operantur iniquitatem, qui devorant plebem meam sicut es campanis dominum non invocaverunt illic trepidaverunt timore ubi non erat timor quoniam dominus in generatione iusta est consilium inopis confudistis quoniam dominus spes eius est quis dabit ex Sion salutare Israel cum averterit Dominus captivitatem plebis suae exultabit Jacob et laetabitur Israel Psalmus decimus quartus Psalmus David Domine quis habitabit in tabernaculo tuo aut quis requiescet in monte sancto tuo qui ingreditur sine macula et operatur justitiam qui loquitur veritatem in corde suo qui non egit dolum in lingua sua nec fecit proximo suo malum et obrobrium non accepit adversus proximos suos at nihilum deductus est in conspectu eius malignus timentes autem dominum glorificat qui iurat proximo suo et non decipit qui pecuniam suam non dedit ad usuram et munera super innocentem non accepit qui facit hac non movebitur in aeternum psalmus quintus decimus Tituli inscriptio ipsi David Conserva me Domine quoniam speravi in te Dixi Domino Deus meus es tu quoniam bonorum meorum non eges Sanctis qui sunt in terra eius mirificavit omnes voluntates meas in eis multiplicate sunt infirmitates eorum postea accelerave erunt non congregabo conventicula eorum de sanguinibus nec memor ero nominum eorum per labia mea dominus pars hereditatis mea et calicis mei tu es qui restitues hereditatem meam mihi funes ceciderunt mihi in praeclaris etenim hereditas eh, mea pare clara est mihi benedicam dominum qui tribuit mihi intellectum in super et usque ac noctem increpuerunt me renes mei providebam dominum in conspectu meo semper quoniam ad extris est mihi ne commover propter hoc laetatum est cor meum et exultavit lingua mea. In super et caro mea requiescet in spe, quoniam non de relinques anima meam in inferno, nec dabis sanctum tuum videre corruptionem. Notas mici fecisti vias vite, ad plebis me laetitia cum vultuo tuo, delectationes in dextra tua usque in finem. Psalmus sextus decimus, o ratio David, exaudi domine justitiam meam, intende de precationem meam, auribus percipe orationem meam, non in labiis dolosis, de vultu tuo judicium meum prodeat, oculi tui videant equitates probasti cor meum et visitasti nocte igne me examinasti et non est inventa in me iniquitas ut non loquatur os meum opera hominum propter verba labiorum tuorum ego custo divi vias duras perfice gressus meos in semitis tuis ut non moveantur vestigia mea ego clamavi quoniam exaudisti me deus inclina aurem tuam mihi et exaudi verba mea mi rifica misericordias tuas qui salvos facis sperantes in te a resistentibus dextrae tue custodii me ut pupilla moculi sub umbra alarum tuarum protege me a facie impiorum qui me afflixerunt inimici mei animam meam circundederunt adipem suum concluserunt os eorum locutum est superbiam proicientas me nunc circumdederunt me oculos suos statuerunt declinare in terram Susceperunt me sicut leo paratus ad predam et sicut catulus leonis habitans in abditis exurge domine preveni eum et supplanta eum eripe anima meam ab impio frameam tuam ab inimicis manus tue. Domine a paucis de terra, divide eos in vita eorum, de absconditis tuis ad impletus est venter eorum. Saturati sunt filiis, et di miserunt reliquias suas parvulis suis ego autem in justitia apparebo conspectu tuo satiabor cum apparuerit gloria tua psalmus septimus decimus in finem puro domini david qui locutus est domino verba cantici huius in die qua eripuit eum dominus de manu omnium inimicorum eius et de manu Saul et dixit Diligam te domine fortitudo mea Dominus firmamentum meum et refugium meum et liberator meus Deus meus adiutor meus et sperabo in eum protector meus et cornu salutis me et susceptor meus Laudans invocabo Dominum et ab inimicis meis salvus ero. Circum dederunt me dolores mortis, et torrentes iniquitatis conturbaverunt me. Dolores inferni circum dederunt me, praeocupaverunt me lacuei mortis. In tribulatione mea invocavi dominum, et ad Deum meum clamavi, et exaudivit de templo sancto suo vocem meam, et clamor meus in conspectu eius introivit in aures eius. Commota est et contremuit terra, fundamenta montium conturbata sunt et commota sunt, quoniam iratus est eis ascendit humus in ira eius et ignis a facie eius exarsit carbones succensi sunt ab eo inclinavit celos et descendit et caligo sub pedibus eius et ascendit super cherubim et volavit volavit super pennas ventorum et posuit tenebras latibulum suum in circuito eius tabernaculum eius tenebrosa aqua in nubibus aeris pre fulgore in conspectu eius nubes transi erunt grando et carbones ignis et intonuit de celo dominus et altissimus dedit vocem suam grando et carbones ignis et misit sagittas suas et dissipavit eos fulgura multiplicavit et conturbavit eos et apparuerunt fontes aquarum et revelata sunt fundamenta orbis terrarum ab increpatione tua domine ab inspiratione spiritus ire tue. Misit de summo et accepit me, et assumsit me de aquis multis, e ripuit me de inimicis meis fortissimis, et ab is qui oderunt me, quoniam confortati sunt super me, prevenerunt me in die afflictionis me et factus est dominus protector meus et educit me in latitudinem salvum me fecit quoniam voluit me et retribuet mihi dominus secundum justitiam meam et secundum puritatem manum mearum retribuet mihi quia custo divi vias domini nec impie jessi a deo meo quoniam omnia iudicia eius in conspectu meo et iustitias eius non repuli a me et ero immaculatus cum eo et observabo me ab iniquitate mea et retribuet mihi dominus secundum justitiam meam et secundum puritatem manuum mearum in conspectu oculorum meius cum santo santus eris et cum viro innocente innocens eris et cum electo electus eris e cum perverso perverteris. Quoniam tu populum humilem salvum facies, et oculos superborum humiliabis, quoniam tu illuminas lucernam meam domine, Deus meus illumina tenebras meas, quoniam in te eripiar a tentatione, et in Deo meo transgrediar murum. Deus meus impolluta via eius et loquia domini igne examinata protector est omnium sperantium in se quoniam quis deus praeter dominum aut quis deus praeter deum nostrum deus qui praecinxit me virtute et posuit immaculatam viam meam qui perfecit pedes meos tanquam cervorum et super excelsa statuens me qui docet manus meas ad prelium et posuisti ut arcum aereum brachia mea et dedisti mihi protectionem salutis tuae et dextera tua suscepit me et disciplina tua correxit me in finem et disciplina tua ipsa me docebit dilatasti gressus meos subtus me et non sunt infirmata vestigia mea per inimicos meos et comprehendam illos et non convertar donec deficiant con fringam illos nec poterunt stare cadent subtus pedes meos et praecinxisti me virtute ad bellum et supplantasti insurgentes in me subtus me et inimicos meos dedisti mihi dorsum et odientes me disperdidisti clama verunt nec erat qui salvos faceret ad dominum nec exaudivit eos et comminuam eos ut pulverem ante faciem venti, ut lutum platearum de lebo eos, e ripies me de contradictionibus populi, constitues me in caput gentium, populus quem non coniovi servivit mici, inauditu auris obedivit mici, Filii alieni mentiti sunt mici. Filii alieni inveterati sunt et Claudica verunt a semitis suis. Vivit Dominus et benedictus Deus meus et exaltetur Deus salutis me. Deus qui das vindictas mici et subdis populos sub me liberator meus de inimicis meis iracundis et ab insurgentibus in me exaltabis me a viro iniquo eripies me propterea confitebor tibi in nationibus domine et nomini tuo psalmum dicam magnificans salutes regis eius et faciens misericordiam Christo suo David, et semini eius usque in saeculum. PSALMUS DECIMUS OCTAVUS INFINEM PSALMUS DAVID CELI ENARRANT GLORIAM DEI ET OPERA MANUM EIUS ANNUNCIAT FIRMAMENTUM DIES DIEI ERUCTAT VERBUM et nox nocti indicat scientiam non sunt loquele neque sermones quorum non audiantur voces eorum in omnem terram exhibit sonus eorum et in fines orbis terre verba eorum in sole posuit tabernaculum suum et ipse tanquam sponsus procedens de talamo suo exultavit ut gigas ad correndam viam a summo cielo egressio eius et occursus eius usque ad summum eius nec qui se abscondat a calore eius lex domini immaculata convertens animas testimonium domini fidele sapientiam praestans parvulis justitiae domini recte latificante scorda preceptum domini lucidum illuminans oculos timor domini sanctus permanens in saeculum saeculi judicia domini vera justificata in se metipsa desiderabilia super aurum et lapidem pretiosum multum et dulci ora super melet favum etenim servus tuus custoditea in custodiendis illis retributio multa delicta quis INTELLEGIT ab occultis meis munda me et ab alienis parce servo tuo si mei non fuerint dominati tunc immaculatus ero et emundabor a delicto maximo et erunt ut complaciant eloquia oris mei et meditatio cordis mei in conspectu tuo semper domine adiutor meus et redentor meus psalmus decimus nonus In finem Psalmus David Exaudiat te Dominus in die tribulationis Protegat te nomen Dei Jacob Mittat tibi auxilium de sancto et de Sion tueatur te Memor sit omnis sacrificii tui et holocaustum tuum pingue fiat tribo tibi secundum cortum et omne consilium tuum confirmet letabimur in salutari tuo et in nomine dei nostri magnificabimur impleat dominus omnes petitiones tuas nunc cognovi quoniam salvum fecit dominus christum suum exaudiet illum de celo sancto suo in potentatibus salus dextre eius hi in curribus et hi in equis nos autem in nomine domini et dei nostri invocabimus ipsi obligati sunt et ceciderunt nos autem surreximus et erecti sumus domine salvum fac regem et exaudi nos in die qua invocaverimus te. Psalmus viegesimum, in finem, psalmus David. Domine, in virtute tua letabitur rex, et super salutare tuum exultabit vehementer. Desiderium cordis eius tribuisti ei, et voluntate labiorum eius tribuisti ei, non fraudasti eum quoniam prevenisti eum in benedictionibus dulcedinis posuisti in capite eius coronam de lapide precioso vitam petita te et tribuisti ei longitudinem dierum in saeculum et in saeculum saeculi magna est gloria eius in salutari tuo gloriam et magnum decorem impones super eum quoniam dabis eum in benedictionem in saeculum saeculi letificabis eum in gaudio cum vultu tuo quoniam rex sperat in domino et in misericordia altissimi non commovebitur inveniatur manus tua omnibus inimicis tuis destra tua inveniat omnes qui te oderunt pones eos ut clibanum ignis in tempore vultus tui dominus in ira sua conturbabit eos et devorabit eos ignis fructum eorum de terra perdes et semen eorum a filiis hominum quoniam declina verunt in te mala cogita verunt consilia quae non potuerunt stabilire quoniam pones eos dorsum in reliquiis tuis preparabis vultum eorum exaltare Domine in virtute tua cantabimus et psalemus virtutes tuas Psalmus vigesimus primus In finem pro susceptione matutina Psalmus David Deus Deus meus respice in me quare me dereliquisti longe a salute mea verba delictorum meorum deus meus clamabo per diem et non exaudies et nocte et non ad insipientia mihi tu autem in santo habitas laus israel in te spera verunt patres nostri spera verunt et liberasti eos a te clamaverunt et salvi facti sunt. In te speraverunt et non sunt confusi. Ego autem sum vermis et non homo, opprobrium hominum et abiectio plebis. Omnes videntes me deriserunt me, locuti sunt labiis et moverunt caput. Speravit in Domino e ripia teum salvum facia teum quoniam vult eum quoniam tu es qui extraxisti me de ventre spes mea ab uberibus matris me in te proiectus sum exutero de ventre matris me deus meus est tu ne disesseris a me quoniam tribulatio proxima est quoniam non est qui adiuvet circundederunt me vituli multi tauri pingues obsederunt me aperuerunt super me os suum sic ut leo rapiens et rugiens sic ut aqua effusus sum et dispersa sunt omnia ossa mea factum est cor meum tanquam cera liquescens in medio ventris mei aruit tanquam testa virtus mea et lingua mea adesit faucibus meis et in pulverem mortis deduxisti me quoniam circunde derunt me canes multi concilium malignantium obsedit me foderunt manus meas et pedes meos di numera verunt omnia ossa mea ipsi vero considera verunt et inspexerunt me diviserunt sibi vestimenta mea et super vestem meam miserunt sortem tu autem domine ne elongaveris auxilium tuum a me ad defensionem meam conspice erue a framea deus animam meam et de manu canis unicam meam salva me ex ore leonis et a cornibus unicornium humilitatem meam narrabo nomen tuum fratribus meis in medio ecclesiae laudabo te qui timetis dominum laudate eum universum semen jacob glorificate eum timia eum omne semen israel quoniam non sprevit neque despexit de precationem pauperis nec avertit faciem suam a me et cum clamarem ad eum exaudivit me apud te laus mea in ecclesia magna vota mea reddam in conspectu timentium eum edent pauperes et saturabuntur et laudabunt dominum qui requirunt eum vivent corda eorum in saeculum saeculi reminiscentur et convertentur ad dominum universi fines terrae et adorabunt in conspectu eius universae familia gentium quonia domini est regnum et ipse dominabitur gentium manduca verunt et adora verunt omnes pingues terrae in conspectu eius cadent omnes qui descendunt in terram et anima mea illi vivet et semen meum serviet ipsi. Annunciabitur domino generatio ventura, et annunciabunt celi justitia meius, populo qui nascetur, quem fecit dominus. Finis partis sexagesime tertiae.